Iisuse, azi e praznic, aici în lumea noastră Sunt mesele încărcate de traiul mulțumit Și aprinsă e lumina la fie ce fereastră E praznic azi, Iisuse, Crăciunul a sosit pe noi tot așteptarea și astăzi ne apasă Deși îngeam lumina, aproape s-a topit Deși cald și bine E și la noi în casă Căci sărbătoarea noastră Tu încă n-ai sosit Ei țin o sărbătoare ce an de an le vine Cu o haină mai aliasă cu o zi de trai mai bună de aceea a lor case de zâmbet pot fi pline, Ei pot să cânte astăzi, la ei e Moș Crăciun. La noi însă și astăzi e tot ajunul încă, ajunul așteptării, slăvitei sărbători. Ce va aduce atunci când noaptea e mai adâncă, Măriața arătare a zilei fără noi? De aceea noi găsitam, nu este din boiară, ci candida în căpere a inimilor noi. Și-am așternut în caleți, nu baie ca odată, ci albele petale a crinilor din noi. Cum plutam de podoabe a sufletului casă, întreaga încăpere, cu grija mă primeniți, și cele mai alese din daruri stau pe masă Te așteaptă neatinse o mire prea iubiți O vino și adune întregul rai de soare Răsari și în casa noastră a praznicului zori E lung de zeci de viacuri, ajunul de așteptare, E vremea arătării, doritei sărbători. Pe noi tot așteptarea și astăzi ne apasă, Deși îngeam lumina, aproape s-a vopit, Deși tot cald și bine e și la noi în casă, Deci sărbătoarea noastră tu încă n Căci sărbătoarea noastră tu încă n-ai sosit.